Lan legearen erreforma jazko elkom jilegea baino urunago ere eman nahi du Emmanuel Macron, frantziako presidenteak, elgarrizketa soziala indartzea enpresan, hola orkestu dituzten, neurri berriak, langileak karikarat deituak dira horren kontra goizuntan, zerreteko Jean-François menta berri gurekin dugu egunan. Egunan. Presidenteak, eh, kampaina denboran, aipatuak zituen eh, horiek, hauteskundeak irabazi ditu, diputatu gehienak ere eh, bildu ditu. Ez da sorpresarik, hor, zat? <laughs> Ez da sorpresarik. bai, xe, hor da, horako eh, ordezkariarekin, eh, fite, fite uh, zerbait berria erraten duena, fite irabazten du, baina... Baina hor, uh, azkenean, gehiena boskatua izan da, Be, besteak eh, ez direla onartuak ere, bera ere ez da sobera onartua, eh, eh, pixka erdia baino gehiago izan du, baina boska, boske, boskatu duten artean, eta orduan azkenean, e, lugaldean, frantzian, boskatu ahal zuten artean, ez da bat ere e, majorit, majoritatean. Kajikak bere botza aukaiten aldu gai inguruan, beraz? Bai, bai, bai, bai, hori beti, beti badu ere, orduan, eh, bai, bai, bai, mobilizazioa segitu behar dugu, eh, beti eh, lehengo espirituan segitzen da eta orduan ez da gona ere. Eustuki, ikusten duzu lege hau jaskoaren segida bat bezala? Bai, bai, bai, segiz, bai, bai, bai, bai, osoki segipen bat da, diada uh, hasi ziren be lan kodea haustea, nunbait euh, edo euh, edo uh, beste bide batetik uh, pasatzea ez aplikatzeko eta hor segitzen da uh, zabalago izanen da euh, soldatarekin lan, uh, lan denborarekin ere orduan segitzen da bai Eh, gobernuak presentatzen ditu nahi horiek, enpresan elgarrizketa sozialaren eh, aldekoak bezala, zuek, eh, zuek ez duzi hori ontsa ikusten? Be, ez, ez dugu ongi, ongi ikusten, zain da haiek hola aurkezten dute, baina egiazki da justu kontrakoa. Da eh, sendikatuaren eh, sendik, sendikatuaren kontra e-, izaitea edo, edo beste bide batetik pasatzea ere. Orduan erraten dute uh, enpresan uh, akordioz uh, dena eginen dela. Maina azkenean, da, seorki, eh, uh, eh, ez, uh, ez, uh, nola, ordezkaritza autatzeko. Orduan, uh, diada badugu lakor majoriter hor, deitzen dutela, uh, errefendumarekin, uh, errefendumarekin egin aldute uh, beste zerbait, eta orduan, uh, enpresatikietan izan dira hautezkundeak, hor, uh, horatz bat zen uh, eh, sendikatuaren alde nunbait uh, eh, errateko uh, eh, ordezkatua izan behar dutela ere uh, enpresatikietan eta azkenean hor lege horrekin ikusten da be sendikatuaren gabe eginen dela dena eta orduan haien kontra da. E, aipatzen duzu, eh, ogoi langilezpetikako enpresetan, beraz, erreferendumak eh, egiten alko direla, eh, nausiak galde egiten alko dituela, baina Hori ez da nunbait justuki janduzumen zela, sindikatuak sobera ahul baitira, ez sindikatuen gabezia ben baten eh, konpentsatzeko da hori, ez azkenean ideia hon bat. <laughs> ideia hona izanen itzateke, uh, eh, uh, eh, errestea sindikatuak ordezkatua izaiteko enpresa guzietan. Hori justu kontrakoa da, da... Alde batetik, horrenak eh, tipitzen dituzte, uh, sindikatuak ezin dute, ez dute denbora gehiago izanen uh, enpresetara joateko, zabaltzeko, nunbait, eta ordezkatua izaiteko, eta orduan horrekin uh, etortzen da ere papatean, uh, ebe... Uh, Langileak akordio bat sinatu aldutela, sendikatu gabe, eta orduan haiek eginen dute legean, unbait, enpresetan, uh, lan kodearen kontra. Mm. Egan nahi du, uh, langileak sindikaturik gabe ez dira gai ez zerbaiten uh, zerbaiten negoziatzeko, sindikaturik gabe ezin dute egin? No, no, ez, dira, ez dira kapable langileak, egan nahi dut, sindikatuen laguntzarik gabe zerbait lortzeko? Ba, lehenago ezin, zuten uh, si, zerbait. Maina orain ez du egan nahi ez dira kapablea, maina badakigu enpresa initzetan, ebe eh, nausiak eh, ah, hautatzen uh, ditu nunbait eh, nork uh, ordezkatuko duen, eta orduan horrekin badakigu uh, bere, uh, ordezkaritza dela nunbait. Ez da, ez da langiaren ordezkaritza, da nunbait uh, nausiaren urbil eta orduan uh, erresa da gero zerbait izenpetzea eta nahi duten bezala. Sartze sozialari astapena emanen dio asteteontako mobilizazioak Frantziako gobernua prestatzen ari den lan legearen kontra aterako dira hainbat sindikatu horien artean CGT Jean-François Mentaberri gure gomita da asteteko izan. San François Bentaberri, eh, aurkeztuak izan diren eh, ordonantzetan, bada gai bat ere minbera dena, hainitz sindikaturentzat, eh, da prudom, prudometan edo lan hausitegian langileak kanporatuak direlarik eh, bidegabeki, zigorrak bat dira, zigor ekonomikoak enpresentzat, eta horiek eh, mugatuak izanen dira, plafon delako bat eh, hori pentsatu da enplegatzailentzat hobeki antizipatzeko zerbait eh, gertatzen balitz hori zuek eh, hori ere gaizki ikusten duzu bai agun gaizki hori non eh, nonbait da enpresari ematen jozu errestasuna be lizentziamendua egiteko edo, edo zein kasutan e, lizentziamendua ba, edo ez pentsatu aldu, zonbat arriskua duen uh, eh, licentziamendua egitea. Orduan, uh, be, xosa eman aldu ba, ba, bazterrez, eh, pentsatzean, be, pertsona hori kanporatuko dut, eta ora, nik badakit, gehiena, ordainduko dudala, ola zonbat, zonbat den. Eta orduan, erresada, enpresa bat entzako, e, hori, be, sosa alde batetik ematea eta hola, gestioa egitea. O, diada enpresa handietan hola pasatzen da, badakite arriskua nola den eta orduan sosa ematen dute bazterrez, baina hor erreskiago izanen da, diakitean, zonbat izanen den gehiena, baina langilentako beti, e, beti arazu berbera izanen da, arek justifikatu behar du beti lizantziamendua, e, be, ez zela onarga, onargarria. Orduan, uh, eh, beretako eh, betiko, betiko eh, da, maina eta badaki, be, xosa irabaziko du, duela irabazte mani uh, kanporatua bani uh, ez arrasoinarekin, ebe uh, <laughs> sosa guti irabaziko mm. ditu eta ainiz gutiago gaina. Ala erren nagusi guziak ez dira berroda hain maltzurrak, hain beste eh, berroda antizipatzen. Hori, baina egia da, enpresetan zailtasunak sortzen aldirela, ere prudometako zigor batekin, eta ikusiz gaur egungo egoera ekonomikoa, berroda laguntzen aldu horrek, zauzu iduritzen? Ez, ez... Uh... Uh, eh, Aieko, <laughs> dute... Uh, Be, eh, les gehiago egiteko, uh, maina mm -hmm. <laughs> azkenian ez da egia hori da uh, erreskiago kanporatzeko. Eta be, le, legeak gero eta gehiago etortzen direnekin ikusten dugu be, gero eta gehiago er, erresten duela kanporatzeko. Uh, nik ikusten ditut uh, atzok, atzo banituen eh, inoxiform eta profinoxen eh, langileak, eta eta holako enpresetan, ebe nahi dute tipitu zenbakia, eh, lauro goiziren, nahi dute eh, bi, urtean, bi urten buruan pastu ogeita ma bostera, eta haientako olako legeak be, uh, superbikain dira, mhm. nunbait. plan bat ekinen dute dena kanporatzeko, bat dute lan, lan karga handia, sobera handia ere, Eran, ez eh, soberandia ez da inoiz soberandia, maina kaiera betea da, eta haiek eh, aurkeztu dute ebe diendea eh, kanporatzeko. Hau duan, hola kolegeak ez dira bat ere langilean aldetik edo eta be ambos egiteko. CGT karrikanda egun, beste sindikatu batzu ez dira aterako, forzuberreko batzu bai baina eh, zuzendaritza edo ez, eta ZFDT bezalako sindikatu bat ere ez dakarrikan izanen. Hala ere, lege uniez, tazkuzue ikusten eh, alde on batzu langileek eh, langilek ekartzen aldituztenak, dena botatzeko da zerbaen ustez? Le, lege hortan, ba, gauza tiki-tikiak izan ezik, bai, niretako dena botatzeko da. Eh, gibel, gibeltzen ari gira, sozial, sozial, eh, sozial uh, gibeltzen ari gira. Domaia da, sindikatu guziak ez direla hor uh, segitzen. Uh, Nola esplikatzen da hori ez denak hori zaitea? <laughs> hori bitxia da, urertzea, hori egia da. Uh, alde batetik badugu CFDT, uh, bost urte pastu ditu uh, dena izenpetzeko uh, Parti Sozialistekin, Uh, papatean, zaila euh, da, euh, dena erratea, gaizki dela, euh, bai, dena izenpetuta eta gero. Orduan, bon, hori, lebatetik batetik, behar da denbora, behar ba, kariketara joateko, berritz. Uh, gero, efo, hori, uh, bon, ez da, hori gaitza da. Eta, eta nunbait, uh, beren zendikatuetan, eh, ikusten ditugu batzuke, eh, hemen efo handela, haientako uh, ere gaizki uh, eh, zaila da, ulertzea uh, bost urtean dena, dena kontra ziren, eh, ba, hori uh, ba, duaten da urgunago eta uh, bon, pff, onargarria da, hori zaila da urertzea. Ordoan, uh, eran aldugu politika maila bat badela hortan eta uh, ba, eguretako ere zaila da urertzea eta haientako ere, FFko uh, langileentako ere ikusten dut zaila dela urertzea ere. orduan Be, behar da lana ere, segitzeko, bon, gaur eh, da hasiera eh, mugimenduaren hasiera esperatzen dut eh, ongi segitua izanen dela, mm. eta gero beste egun batzuk izanen dela, jada erraten dute iraren ugaita bata izanen dela. Ordoan, uh, eh, ikusi, ba, ikusi behar dugu nola, nola abiatuko den. Ikusiko, zer jete dena den kajiketan izanen da. E, beste gai bat bukatzeko, fronte sozial e, Ipar Euskal Herriko bat plantan e, da. Hortan badira Aitzina, Europekoloji Leber, e bai, EH e, LAB, NPA, Solider bezalako indarrak. Zer parte bat, ze, ze leku fronte sozial hortan zer zat? Ez da oso kisartzen? ba, bai, bai niretako, bai, sartzen da, sartzen da ere, eh, dena, dena, dena hor nartua gira, eh, be, eh, mugimendua segitzeko, uh, be, holako fronte soziala ongi da ere, be, denak biltzeko, orduan, uh, bon, beren, sendikatuak ere badute beren, beren, Lekua, bai, eta gero, fronte soziara ere, segitu aldu mugimendua, eta antolatzeko, eta, eta, eta protesta batzuk antolatzeko eta erresistentzia emateko ongi da ere. Jean-François Bentaberri, elgarra gurtu haitzin, behar da hori itzogdua, Bai honan, Bai, manifestazioa amarrak eta erdietan da, eh, bai honan, eh, eh, lan, lan lekutik astean, bai. galtoki ondoan. Eta ibilbide aldatuko da, tranbizaren Bai, bai, bai. Eh, <laughs> Ez dugu sante espiritutik eh, bastu, orduan uh, zubi pasatzen gira, emeki emeki zarkatuko dugu, eta eta gero segitu behar dugu uh, zen lehon arte uste dut. Ederki, ba, ikusiko dugu zer emaiten duen mobilizazio horrek, Jean-François Mentaberri hasteko, milesker unat etorrik, eta basa egunon. Milesker zuei. Eta biharko gomita nagusi bat. Jean-Jacques Echeverri jargo, baina ipatuko duguna berarekin da errezi delakoaren kentzia bihar tenore untan, edo beki reiteko, sortziak amar gutitik goiti.